abantu bagendana ubumuga bafise ingabire zitandukanye zoterera mu iterambere aho ni mu gihe baba bahawe ikibanza mu miryango boroherejwe mu kibano mu mibereho yabo eka mbere no mu ntwaro kuko barashoboye ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro Eric Uwimana ari mu buhinga bw'ibyuma amakuru ndabashikiriza kuri uno mutagana yagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu batatu barafunzwe kuva ku munsi w'ejo mu ibohero rikuru rya rumonge hakaba harimo musitanteri wa komine buyengero bagirizwa kunyuruza amabati n'isima byari byagenewe kubaka amashure muri komine ya Buyengero bitaro mpuzantara vya gitega buca bihimbaza imyaka ijana iheze bitanguye gukora ariko gushika ubu biracafise ubukene bw'abaganga b'abahinga n'ibikoresho muravyumva muri ano makuru ishirahamwe albinos sans frontiere riharanira agateka k'abanyamwema naryo Dasuye kubaramutsa nari mpejeje kwibabwira ishirahamwe riharanira agateka k'abanyamwema mu Burundi Albinos Sans Frontières risaba ko abanyamwema n'abavyeyi babo bafatwa neza mu kibano mu ruganda rwo guhamagarira kubafasha rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejo ateka muntu mu ruyigi anise bangira inama riserukira imbere y'amategeko ababazwa n'uko bakumirwa mu miryango yabo ku ngero zitandukanye harimwo no kwihakana na base no kwihakanwa na base hamwe n'uburenganzira bujyana nko gutorana ubwa mbere turafise ikumyigwa mu miryango yacu eh, aho ni ukuvuga yuko nk'umufasoni abyaye umwana w'umunyamwema ibyo tubona kenshi ni uko umufasoni aca yirukanwa mu rugo rw'iwe yasinyiye imbere y'amategeko kandi n'abajejwe intwaro baba babizi hama rero uwo mwana rero yitwa ko avutse atazi n'ibiriko biraba akaca izina mu muryango kubera se wiwe atemera kumyandikisha ko kubera umufasoni aba yirukanywe agasubira iwabo hanyuma n'umunyamwema ashoboye gukura muri ubwo buryo usanga rero akiyabura n'ingene atorana nk'abandi bavukana basanzwe birabura ugasanga yabaye umunyamwema aciye abura icyepfo cya ruguru kubera atatoranye nk'abandi bikamutuma adashobora gutera imbere muri bijyana na biriya birasaba yuko abantu ubwabo bigishwa bya bikorwa byo kwegeranya abantu bakabigisha icyo bita umunyamwema hama iyo miryango yitwa ko yaronse abanyamwema bakaronka inyigisho z'ingene babafata bakabereka yuko ari abantu bafise uburenganzira nk'abandi kugira ntibashobore guhohoterwa ivyo rero ndibaza yuko leta ihereye hejuru gushika ku bajejwe intwaro ku mutumba ivyo oye nivyo bateza gukora kugira bereke abanyamwema ikibanza bafise mu gihugu cyacu cy'u Burundi Ku bijyanye n'uko abanyamwema babangamirwa na kanseri yo ku iva ku mishwarara y'izuba uwaserukira ishyirahamwe ya Albinos Sans Frontières asaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kubaronsa ibikoresho byo kwikingira n'ubunyene anise bangira inama kuri mikoro ya mugenzi wacu Jean Dodieu irakoze turafise ikibazo kijanye n'amagara yacu kuko murazi yuko dufite ikibazo cy'uko izuba ritubangamira cyane bigatuma duce tugwara kanseri zo ku mubiri kugira ngo habonye amasanamu hariho abarwayi rwose n'ubu kuri iyi saa turi turavugana n'abandi bamaze gupfa bashyika cumi na batatu kubera kanseri ivuye ku zuba aho rero murumva yuko ku bijyanye n'amagara amaso ntabona neza ku buryo bisaba yuko eh, amaso akingirwa kugira abanyamuryango bashobore kubaho eh, bakingiwe ku bijyanye n'amagara yabo ni ukuvuga ko ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu burafise uruhara rukomeye kugira bakinge bakinge abanyamuryango benshi bataricwa na kanseri bakabaha ibikoresho byo kwikingira kugira iyo kanseri ntishobore kubafata ivuye ku zuba tugume muri ico gisata c'amagara y'abantu tubamenyeshe uko ibitaro mpuzantara vya Gitega ngo bifise ingorane harimwo ikena ry'abaganga b'abahinga bita medecin specialist aho ngo hari umuganga w'umuhinga umwe gusa kuri ibyo bitaro muganga Eric Ndiyo kubwayo abirongoye akabona ko mwe nabo baganga babonetse vyogirira akarusha abagwayi abo bo bagasaba ko abo baganga bogwizwa ni mu gihe kuri wa gatanu ivyo bitaro bizohimbaza imyaka ijana Heze bitanguye gukora n'inkuru tubaza Gerard n'ibigira umuganga w'umuhinga umwe gusa niwe ari ku bitaro mpuzantara bya gitega nk'uko ubirongoye muganga ni ku bwayo Eric abishikiriza burya n'abakozi eh, ikibazo dufise ni ibura ry'abaganga eh, b'abahinga abasipesiyalisite aha amenyesha ko gusa kuri munsi eh, dufise umuganga binonosoye umwe ariwe ajejwe indwara z'abana umwe bita umupediatre mu kurindira ko turonka abahinga hariho ivyigwa nkarisha bwenge tuba turakorera abakozi bacu ku buryo bw'uko bashobora gutunganya ibikorwa bitari bike ariko iyo umuntu bishitse tukabona ko turengewe ububasha bwacu burengewe ca tumurungika ibujumbura ariko twari twifuza ko rero izo ngenda abantu bagira abakoresha uburyo butari buke abo bahinga barondera bakaza barabasanga ngaha kunarirya benshi abo usanga bavuye mu ntara za kure za cankuzo za rutana ruyigi bamwe mu bagwayi bo muri ibyo bitaro bagasaba ko abaganga b'abahinga bugwizwa bugerageza bakabaturungikiraho kubera ngo hano agiye amazindwi zibiri ndindiriye nyine abashoboye gukora izo nkovu z'ubushe kugira bamufatanure mpamvu iyo baba barabaturungikiye bakaba bahari nk'ubumba ndiko ndegereza na jewe mba mbona yuko byakunze nkaba ndiko ndegereza gutaha ibindi abo bagwayi basaba ni yagugwa y'ivyo bitaro gutandukanya abagwayi b'abakenyezi n'abagabo n'ibindi ceco nosaba bo twagurira kubera ngaha hashikira indembe nyinshi cane cane nk'amatwarete ntitugirana mba abagwayi ni benshi urabona nk'isare komine ari imigakaba irimo nk'abantu mirongo itatu na batanu bahurira mu itwareti imwe urumva nk'icyo ko ari ikintu kitoroshe ukaca usanga abagabo n'abagore bakoraniye mu isare imwe ibyo bintu biratubabaza twebwe abagwayi nk'abakenyezi baba bakwiye kuca ukwabo abagabo ukwabo abana b'imisore bariko baribarura bakaja ukwabo iwabo umugwa azaryama ku isima boturungikira nk'utumatera tuza turihengeka ko hasi ku isima turahari dushika dutanu umugabo niduke kubera abagwaza ari benshi ni mu gihe kuri wa gatanu igenekerezo rya cyenda kigarama ibyo bitaro bizohimbaza imyaka ijana iheze bitanguye gukora makuru twabateguriye arabandanya mustaneri wa komine Buyengero sebukwe n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Rumonge mu by'ubutunzi n'intwaro bari mu ibohero rikuru ryo mu rumonge benshi bita ku murembwe kuva ku mugoroba wo kuri wa gatatu nk'uko amakuru ava kuri iryo bohera abyemeza bose uko ari batatu binji ibohero mu nyuma yo kumvirizwa n'umushikiriza amanza mukuru akukira sentare isubiramwo imanza ya bururi ku byo vyo byo kunyuruza amabati n'isima ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byari byageneye kubaka amashuri muri iyo komine nk'uko amakuru ava muri parike ya rumonge abivuga ubwato buroba buzofatwa bwunguruje inkozi z'ikibi nabwo buzoturirwa hatarabwe nyenebwo urongo igisirikare gikorera mu mazi niwe agabisha abarovyi mu nama y'umutekano yarirongowe na buramatari w'intara ya Rumonge kuri wa gatatu harabajijwe n'ibindi bibazo bijyanye no gutunganya gushasha umutekano kumyeha mu nyuma y'aho ibikorwa by'urunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi bihagarikiwe imyanda mikuru na mito n’ubutunzi kama iyo bitunganijwe neza mu gihe ku wa cyenda kigarama amakunga ahimbaza umunsi wahariwe utuzu twa sugumwe tirinda bigengesera umuyobozi w'ishyirahamwe Great Vision gita y'isuku rikoresheje utuzu twa sugumwe ngendanwa ahamagarira abarundi kubungabunga iyo myanda isanzwe yinjiza n'amafaranga ku wayitunganije neza ubwiherero bubereye rero bukaba ari ubwiherero bufasha cyane kubungabunga uburiko aragakoresha ubwa mbere na mbere n'ivyo arekuye ujya mwavu arekuye ingene wobungabungwa kugira ntusanze ari ahantu hose ngo butere indwara kuko uriya mwavu ushobora kukubera inyungu ubufashe neza bukagira icyo buvamwo ariko bushobora no kukubera intambamye bitagenze neza kuko biratera indwara kandi indwara zica uretse yuko tubivuga nk'uko umenga bijejwe bamwe nashaka kubwira urwaruka nti birimwo n'amafaranga bavuze ati none ni gute ivyo bintu vyinjiza amafaranga uno musi twamenye mumenye yuko iritiro ry'amasobwe adandazwa amafaranga y'amarundi igihumbi hama ikiro kimwe cy’umwanda mukuru kagurishwa amafaranga amajana umunane cugwiza rero n'abenegihugu ari mu Burundi muco mubona ingene turiko turasanzaza amafaranga twe tubona umwavu tubona umucafu gusa kuko umwavu hoho ni sawa umwavu turawukoresha mbwa umucafu vya bindi twese turumenga nta ushaka kubiraba turiko turihimiriza ibintu bijyanye n'ubudandaji cyane twafashe icyo gisata kandi kubariko baratwumviriza n'ukuri ko turakora neza kandi biriko birunguka kuko ubwa ibyacu twe twenyine tumaze guha akazi abajene dusa tungana abo tureta n'abaturuta barenga ijana ibikorwa turiko turakora rero murabona yuko ari ibikorwa bikwiye gushigikirwa cyane cyane n'inguvu z'amaboko n'inguvu z'ubwenge kubitahura imbere yuko amafaranga canke abandi baza gushigikira twebwe ugwaruka dukwiye guhagarara tukavuga tuti harageze aho bihagarara aho twese dukwiye kuvuga ati isuku turishira imbere kanatsinda biraturaba kazoza kacu gahagaze mu isuku ryiza tugaruke kuri ya nkuru ivugwa mu rumonge aho ubwato buroba ngo buzofatwa bwunguruje inkozi z'ikibi buzoturirwa hatarabwe nyenebwo urongoye igisirikare gikorera mu mazi akaba ariwe agabisha abarobyi mu nama y'umutekano yari irongowe na buramatari w'intara ya rumonge kuri wa gatatu harabajijwe n'ibindi bibazo bijyanye no gutunganya gushasha umutekano kumyeha myeha mu nyuma y'aho ibikorwa by'urunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi bihagarariwe akaba ari nkuru dukesha mugenzi wacu jean Pierre misago ariko mu buhinga bw'ibyuma banyeretse ko iyo nkuru itaraboneka turaza kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ni hano ibitaro mpuzantara bya gitega nabyo buca bihimbaza imyaka ijana iheze bitanguye gukora ariko gushika ubu biracafise ubukene bw'abaganga b'abahinga bafise umwe gusa hamwe rero n'ibikoresho naryo ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyamwema mu burundi risaba ko mu kibano batosubira gukumigwa